для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Лёднік уткнуўся галавою складзенай на стале рукі, нібыта хацеў схавацца. Насупраць у гэткай жа паставе застыў пан Гервасій. У пакоі запанавала маўчанне, як на могілках напоўненае болем і непапраўнасцю. У яе былі такія лёгкія, няслухмяныя валасы, шаптаў пана Галінскі нібыта сам сабе. Здавалася, у іх жыве ветрык, а, а калі яна ўсміхалася, а? Верхняя губа так смешна прыўзнімалася, так безабаронна. Калі б я быў старэйшым братам, яна была б маёй і усміхалася б нашмат, нашмат часцей. Я б осушваў кожную ейную слязінку вуснамі. Ты памятаеш усмешку пані Галены, доктор, а? Я памятаю, як усміхаецца моя Саламея, шаптаў лёднік, якога што прадказальна разабрала яшчэ мацнейшым суразмоўцу калі яна усміхаецца. На яе левай шчаце ўтвараецца яменка, а валасы ў яе цёмныя, цяжкія, бліскучыя. Калі прапускаеш іх скрозь пальцы, здаецца, што слізгае шоўк. Я ўсё роўна цябе заб'ю, прамармытаў пан Гервасі, і абодва канчаткова праваліліся, у п'янае забыццё. Апранцішу зрадаваўся ў душы сваёй, што ніхто са спадарожнікаў не ўспомніў паненку паланею багінскую. Бо калі яна усміхаецца, не па-свецку, а па-сапраўднаму шчыра, яе носік так міла прыўзнімаецца ў вачах такія гарэзныя жарынкі. І левы куточак ружовых вуснаў трохі вышэйшы за правы, і трэба быць ляпым, каб не закахацца за адну гэтую усмешку. І гайдала ўсіх іх, закаханых шчасліва і нешчасліва, ахвяраў і катаў драўляная святая брыгіта, як узурак гайдае сухі лісток, што зляцеў на плынь ракі. І біўся ў мокрых ветразях змрочны ветер, і не было ў гэтым часе бяспечнай прыстані. Музыка Вайна, якая скаланала Европу ўжо сёмы год, здыхала, як дужы драпежнік, у якога ўсадзілі стрэлы і дзіды, а ён усё яшчэ паўзе, б'е кіпцюрамі, драпае ўсё, да чаго можа дацягнуцца. Пасля таго, як брат прускага караля Генрых Прускі выйграў бойку пры Фрайбергу, з'явіўшы свету цуд Бранденбургскага дома, зноў у сэрцах пасялілася трывога. Па дарогах блукалі банды марадзёраў, войскі наймітаў, гатовыя на любыя злачынствы ці подзвігі, жыццё чалавечае каштавала меней, чым шэлях. Дарога па моры няхай доўгая, у неспагадную пару была больш бяспечнай, чым па залітай крывёю сушы. Калі праходзілі зунт, спыніліся ў дацкім порце – з'явілася магчымасць выйсці на цвёрдую глебу. Наважылася і панна Паланэя. Яна сціпла трымалася кампаніі доктара і пранціша, да якіх прыбіўся і карабельны доктар, пузаты, вясёлы і прафесійна цынічны. Лёднік наважыўся на знаёмства з калегам толькі пасля таго, як зменшыў сімптомы марской хваробы з дапамогай радыкальнага сродку ад пана Ервасія і тым пазбавіўся пагрозы стаць пацыентам. Не сказаць, каб зусім было доктару добра, але ж хадзіць, есці ды чытаць лекцыі мог. Пан Гервасій пайшоў сябрамі з каманды па мясцовых шынках. Лёднік запатрабаваў наведаць кунсткамеру. У кунсткамеры аказалася мадэль паравой машыны – І два дактары плюс адзін недавучаны доктар дзве гадзіны абмяркоўвалі мудрагелісты механізм і ягоныя перспектывы. Пан Палоні Бжастоўскі толькі закапыліў нос і заявіў, што пры двары ягонага старэйшага брата ёсць вынаходнік, які пабудаваў куды больш дасканалую машыну. Праўда, пра зладжанне гэтай машыны паніч нічога патлумачыць не мог, таму нудзіўся і рваўся да ювелірных крамаў і ўсё было б міла, калі б пранцішні заўважыў злыя позіркі, якімі павяртанні праводзілі матросы са святой брыгіты юнага пана Бжастоўскага, да яшчэ перашэптваліся пры гэтым. Сваімі назіраннямі студыёзус, аднак, дзяліцца ні з кім не стаў, мала што – А потым давялося яшчэ дапамагаць валачы на карабелю дупу п'яннога пана Гірвасі, які умудрыўся ў шынко учаніць бойку з партугальскімі мараходамі і атрымаў чарговы жывапісны ліхтар пад вока і нажавы парэз вуха, яшчэ крыху і нёс бы яго пану кішэні. Вуха пану Гірвасію зашывалі ў чатыры рукі, абодва дактары да яшчэ са злавеснымі жартачкамі – Франціш падазраваў, што яны ўчынілі нейкую прафесійную гульню, аб заклад пабіліся магчыма. Але вуха пана вярнулася на месца, тым больш адмысловая бязбольваюча не спатрэбілася. У крыві пана Гервасія шодра бруіў ром. А ноччу Франціша пабудзіў лёднік. Харабель гайдаўся так, што ліхтары нагадвалі навязаных на ніткі светлякоў, якія і рвуцца на волю. Такой гайданкі яшчэ не здаралася. З-за шуму хваляў даводзілася крычаць. Пайшлі да багінскай. Франціш вылузнуўся са свайго ложка, ледзь не паваліўшыся. «Што такое?» матросы бунтуюцца. Кажуць, баба на караблі патопіць усіх. Панна Багінская забілася ў куточак каюты, прыкрываючыся пісталетам як веерам. Пана Галінскі з абвязанай белай хусткай галавою ля пашкоджанага вуха на тканіне цямнелі плямы засохлай крыві быў надзіва вясёлы. Яго, здаецца, забаўляла сітуацыя. Капітан спрабуе перагаварыць з гэтым быдлам, пракрычаў праз шум хваляў пан Гервасій. Калі што? Перастраляем дурняў, умора паскідаем, а жанчын баяцца. А ці не вашая мосць падчас задушэўных размоваў з матросамі нешта лішняга пра жанчын нагаварыў, — строго попытаўся лёднік. Пан Гервасія пушцыў вочы. «Но, ну, можа, за пляшкай штосі распавёў пра сваю дарагую нявесту?» «Я пакуль вас пану слова выйсці за яго не давала!» Абурана крыкнула панна Багінска. «Якое права меў ваша мость абмярковаць мяне з п'янымі мужыкамі?» «Золатка маё!» <laughs> Мужики з мужиками заўсёды абмяркоўваюць вартасці чароўных дам. Без ценю няёмкасці адказаў пана Галінскі. Галоўнае, што за гонар сваіх дам мы можам аддаць жыццё. Не хвалюйцеся, ваша мосць, Вы под маёй абаронай дзеля вашай бяспекі, дзеля маёй бяспекі, пан мусіў проста пабаўчаць. Нервова крыкнула Багінска. Карабель штурханула асабліва моцна, так што давялося хапацца за тое, што пад рукою, каб не паваліцца. Доктар, а вы можаце якую-небудзь ілюзію стварыць? Панна Багінская ўпарта прымала доктара за чараўніка з казак сон на іх наслаць. Наслаць на каманду сон падчас шторму ўсё роўна, што карабель патапіць, злосна адказаў лёднік. Спадзяюся, пан Гервасій, запісваючы байкі пра індыянаў і іхнія залатыя гарады, не распавёў з адным разам і пра мае вядзьмарскія заслугі. Пан Гервасій знова пусціў вочы. Ах! Далі бог панства, не памятаю. Ну, вось цяпер у маракоў святой Брыгіты былі сур'ёзныя прычыны патрабаваць, каб небяспечных пасажыраў адправілі за борт дзеля улагоджвання раз'ятранага Нептуна. каюты пастукалі, пачуўся голас капітана. Чырвоны твар галоўнага на караблі ажно ішоў плямамі. Вось вы, дзе ўсе. Мне, вядома, заплацілі добра, але пасярод мора грошы каштуюць няшмат. Ты, пан, каторы доктар, чараваць умееш? Я прафесор Віленскай акадэміі, Лёднік абуранаў скінуў галаву, непрыкрытую париком, аж до цёмныя пасмы валасоў матнуліся па твары. «А мне да дупы, чаго ты там, прафесар?» – рычаў капітан. «Мне трэба супакоіць гэтых гіцаляў, якіх вы, вашыя мосці, сваімі непатрэбнымі гутаркамі збаламуцілі!» «Капілан, пры смерці...» «Штурману руку зламалі, мяне слухаць не хочы, таму ідзі, доктар, на палубу!» «І на вачах каманды улагоджвай Нептуна!» «Русалак, наядаў ці якую іншую халеру, альбо давядзецца адправіць на корм рыбам дзяўку і цябе з ёю разам!» «Мне дзіўна чуць, што адукаваны чалавек патурае за бабоном ваша мость», – заявіў лёднік. «Мне дзіўна чуць, Скуру лупіць з матросаў за патуранне за бабонаў будзем, калі гэты шторм перажывем, адрэзаў капітан. Давай, што-небудзь там, разыграй перад маракамі, якія ўпэўнены, што ты вялікі чараўнік. Магу толькі памаліцца, ваша мосць, холадна адказаў доктар. Ну дык «Іди, маліся!» Капітан схапіў лёдніка за рукаў і выштурхнув з каюты. Вырвіч, трымаючыся за спецыяльна нацягнутыя паўсюль вярокі, рушыў следам. Пана Галінскі застаўся абараняць сваю нявесту. Николі вырвіч не забудзецца тае начы. Халодная салёная вада збівала з ног, мора спявала на розныя галасы харал, пад які можна выпраўляцца на той свет, не разабраць, дзе пачынаецца мора і заканчваецца неба, аднолькава чорныя. Тая звыклая вада, што пырскала ў твар, здавалася, не мае нічога агульнага з жывой, дыхаючай субстанцыі за бортам. Адзіны ліхтар гайдаўся, як апошні ліст на дрэве. Лёднік стаяў на носе карабля, прывязаны вяроўкамі, каб не змыла, і чытаў у голас, адплёўваючыся ад салёнай вады і задыхаючыся ад парываў ветру, православны канон святому кіпрыяну, свайму заўсёднаму заступніку, хоць акрамя рэву мора нічога не было чуваць. Хтось з матросаў лічыў, што гэта чараўнік шаманіць. Хтось, магчыма, прымаў доктара за святога, тым больш той сёй заўважыў на ягоных руках стыгматы. Іншыя разумелі, што ён такі ж чалавек, як яны, які ў небяспецы заклікае да вышэйшых сіл. Галоўнае з'явілася хоць нешта, у што можна паверыць паміж бліскучымі чорнымі горамі, якія вырасталі з ніадкуль, і з абыякавасцю чалавека, што ступае на мурашоў, шпурлялі карабель. Невядома, чым усё гэта скончылася б, калі б шторм не суняўся. Магчыма, апынуліся б пасажыры святой брыгіты за бортам, але... Гасподь прыслухаўся да малітваў, і шхуну перастала кідаць як трэсачку. Назаўтра мора было звычайным, непрыветным, але ўсё-ткі больш падобным да ўзаранага поля, чым да горных рыптоў. З-паміж хмараў нават там сям прыглядалі сінія лапікі. Музыка столом каюты, зноў уткнувшись альбом у шчэпленыя руки, ці маліўся, ці проста думаў пра штосьці цяжкое. У пакой заваліўся пан Гервасій з абвязанай галавой. Ад пана заўважна несла ромам і пагойдаўся ён не толькі воляю мора. Паненка наша пералякалася. Зноў цябе, доктар, клічаць, і галава ў яе баліць, і жывот, і нервы трапечуцца. От, і чаго да цябе бабы ліпнуць, як мухі на мёд, гэй? <laughs> Эй, а што з табой, бутрыма? Пагана. А ў мяне квавіта ёсць, прынесці? Професор стамлёна прагаварыў, не зварухнувшыся. Мне надакучыла гуляць у чужыя гульні. Чуеце ваша мосць крыкі? Гэта лупяць матросаў, для якіх я выяўляў прарока Майсея перад чэрным морам. Ну і правільна лупяць, здзіўлена адказаў амерыканец. Заслужылі, калі быдла гэта я не драць. Яны наступны раз і гаспадароў патопяць і сябе са страху. Жаўнер павінен гневу свайго камандзіра баяцца болейшым ворагаў. Чалавек, які баіцца, вартае жалю стварэння ваша мосць. Баяцца трэба толькі Господа, а не другога чалавека і ты мяне не баішся? Насмешна папытаўся пан Гервасі. Я ж смерць твая. Лёднік падняў галаву і цвёрда вымавіў: Жыццё маё і смерць у волі Господа ваша мость, а не ў вашай. Васі, аднак, не пачаў задзірацца. Прыслухаўся да крыкаў болю, што даляталі з палубы. Эк, гарлаюць. <laughs> Глядзі, доктар, будзеш з маёй нявестай вольна абыходзіцца. О, <laughs> так сама так загарлаеш. Лёднік холодна зірнуў на пана. Папярэджванне залішняе. Я жанаты чалавек, хрысціянін даваў клятву Гіпакратай да таго ж, дзяўчаткамі такога тыпу не цікаўлюся. А найперш наведаю больш сур'ёзных пацыентаў, дапамагу калегу. Пакалечаных сёння на судне хапае. Брандзіш фыркнуў, Толькі як ты па караблі хадзіць будзеш? І патлумачыў пану Гервасію. Ад яго цяпер адны разбягаюцца і пальцы скрыжоўваюць, як ад нячыстай сілы, а другія спрабуюць рукі цалаваць, думаюць святы, каб яшчэ між сабою прыхільнікі таеї другой версіі не пабіліся. «Бедлам!» – прашапеў доктор, рэзка узняўся і пачаў пакаваць сваю доктарскую валізу крыкі змоўклі. Пан Галінскі пазяхнуў, асцярожна пакратаў прышытае вуха. Ну, а мы, пан Вырвіч, <laughs> давай у карты перакінемся, пакуль карабель не шпурляе. Плысці заставалася яшчэ тыдзень, калі Нептун не разлуецца помслівый морский бог, напэўна, не забыўся, что пан Прантиш Вырвич так и не кинул монетку у фонтан у Гданьску. Музыка Ангельскія госці і ангельскія злодзеі. Усяго пені гісторыя слаўнага разбойніка Джека Шайпарда, які шэсць разоў збягаў з ньюгейцкай турмы з партрэтам і вытанчанымі валюнкамі усяго адзін пені. Мурзаты хлопец, у капелюху за вислыми и брылами, досунутыми по самые в уши, бег за экипажем размахваючи стосом паперы. Трохи отстав, и вось уже изник у густым вельготным тумане. Прантиш у черговый раз высунулся з вакна кареты. Туман, макрыня, темные стены, пах дыму и... Згорклага сала. І гэта Лондон? А ён ужо нафантазіраваў сабе нешта велічнае. Калі яны пабачылі з карабля белыя крэйдавыя скалы, на якіх стаіць знакаміты дурскі замак, падалося зараз патрапіць у краіну цудаў. Цуды пачаліся, калі ў гатэлі выявіўся цудаў ватерклазет прыбіральня у якой усе чалавечыя адкіды адразу змываюцца вадой прыслугу не здзівіла што лёднік адразу з парога запатрабаваў гарачую ванну нібыта звычайная справа калі ласка панства іванна ў іх была чыгунная на львіных бронзавых лапах а не балея А нейкія не самыя заможныя людзі ўсе ў капелюшах сядзелі ў кавярні на першым паверсе гатэля і чыталі газеты. І каву пілі з парцалянавых кубкаў з сінімі малюнкамі. Лёднік патлумачыў, што тут навучыліся рабіць парцалянавы посуд на фабрыках, дзе малюнак наносіць машына. Таму ён і недарагі, нават бядняк можа купіць. Затое Жабракі і дзеці галаты на вуліцах былі такія ж брудныя, як і на кантыненце. Лёднік, які адзін з кампаніі больш-менш валодаў ангельскай мовай, яшчэ папярэдзіў ні з кім знаёмстваў не заводзіць. Нічога без рады з ім лёднікам не купляць, рэчы без прыгляду не пакідаць, а то усучаць якую цудадзейную золотую эсэнцыю альбо дух жэмчугу, а яму пасля лячыць дурняў ад атручвання. І галоўнае, не ўздумайце набываць у разносчыкаў за паўтары пені белы мутны напой пад назвай «Салупка». слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.